نهيتكم عن شيء فدعوه خرجه مسلم في حديث ni نسابا كنيش كتاب saba hii hadithi yazungumzia masala ya uwajibu wa haji الحج ni ruknu min arkan al-islam ni moja katika nguzo za uislamu ziliofungwa na istitaa liman istataa ilayhi sabila na الحج ibada adhima ibada adhima فيه تحقيق معاني الربوبية والألوهية الكثيرة دنيا حج كنا مامبو منجي توحيد كويفو نعبادة أن فضل كبوة بل امتومي صلى الله عليه وسلم أليت جهاد أليت جهاد ونواكي والبموومبا كتوك جهاد في سبيل الله وكما بيمتومي نسيسي تواجه تتوك في سبيل الله كما ونومي walipomwomba mtume hilo mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia nyinyi hiyo si safari yenu safari ya kivita si yenu akawajibu alaikunna jihadun ghairu alqital nyinyi munayo jihadi ambao si vita kisha akawaambia jihadi yenu nini alhajj walumra umra kwa hivyo alhajj ni jihad ya wanawake na ni jihad pia kwa wanaume kwa hivyo <clears throat> alipowakataza wanawake kutoka kwenda vitani akawaruhusu aka, aka safari nyingine ambayo si ya kivita ni safari ya kufunga mashaka kubeba mashaka kwenda maka kuhiji kwa wanawake ikafananishwa ni jihadi kwao bila shaka hadha yadul ala fadl alhajj hii hadithi ya Abu Hurairah asema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alitukhutubia aliftukhutubia faqala akatuambia ya ayuha nnas enyi watu ya ayuha nnas enyi watu قد فرض الله عليكم الحج فحجوا Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhia amewajibishia kwenu nyinyi ibada ya haji fahuju basi nendeni mukahiji alhaju lughatan الحج في اللغة القصد الحج في اللغة الحج katika lugha ni alqasd ni kukusudia kitu kukusudia ukisema hajajtu fulanan yani nimemkusudia yeye kwenye lugha ama kisheria alhajj ni qasdu baiti llahi alharam lilibada qasdu baiti llahi alharam ni kukusudia nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kufanya ibada hiyo ya alhajj sasa mtume aliposema kwamba Allah amewalazimisha mkahiji basi nendeni hii ni amri na amri yoyote inayotolewa mutlaqan yatosha ukitekeleza mara moja Allah amewalazimisha mwende haji nendeni ukienda mara moja tu ushatekeleza amri ushatekeleza ile amri sasa kuna sahaba mmoja akasema akulla amin ya allah kila mwaka alikuwa haina haja hii sio maana yake mshambiwa nyinyi nendeni haji ukienda mara moja ushatekeleza amr mahitaji kuuliza ni mara ngapi ni mara ngapi lakini wanadamu uteleza kapitikiwa huyu sahaba radhiallahu anhu na imekuja kwenye sahihi muslim riwaya nyingine ni kwamba ni al-Aqra ibn Habis huyo aliouliza huyo sahaba aitwa al-Aqra ibn Habis radhiallahu anhu ndiye alimuuliza mtume ndio huyo rajul <clears throat> je ni kila mwaka twende haji fasakata mtume akanyamaza hakupenda kumjibu hatta qalaha thalathan na yeye alipomwona mtume mnyamaza badili ya lakini akamrudishia mara ya pili akamrudishia na mara tatu swala sasa mtume alinyamaza hakupendekezwa hakupenda swala kama hiyo mimi nimeamrisha amri ukifanya mara moja huwa ushatekeleza ukimuuliza msemaji kwamba mara ngapi wakusudia fihi ma fihi bila shaki ndo maana fasakata mtume alinyamaza kwa nini alinyamaza karahiyata sual kwa kuchukia hili suala hakulipenda ndo maana akanyamaza hakujibu kisha baada ashakariri mara tatu yule bwana qala mtume akasema law qultu na'am la wajabat wala mastata'tum wewe waniuliza kila mwaka kila mwaka lao leo ningesema naam ingelikuwa ni lazima sasa kila mwaka twende haji asema na hamungeweza hamungeweza kwa hivyo toshekeni na ile ninaoambia mimi nendeni haji nendeni mara moja ukienda ushatekeleza amru ma yahitaji kuuliza mambo kama hayo yani ndo akasema ingelikuwa ni wajib ningesema naam na hamungeweza thumma qal kisha akasema dharuni ma taraktukum niachieni mwenyewe zile amri zangu ninaoamrisha yale mambo ambayo kwamba nimeyawacha moyo na nyimu yawache msiyaingilie ingilie mtakuyapakura pakura, pakura dharuni niachieni mimi ma taraktukum zile amru nilowaachia yale maagizo yani nilowapa yaacheni hivyo hivyo kure pakure mtakuuliza ah ni vipi ah ni vile si mzuri kama hapa nendeni haji nini nendeni tu msiniulize mara ngapi ukienda mara moja basi yatosheleza ilo amri ndo akawakataza akawaambia hayo maneno kisha akawaambia uhatari ya suala kama hizi suala kama hizi zina hatari zimewaangamiza wale waliotangulia katika umma akawaambia innama halaka man kana qablakum hakika waliangamia umma kabla yenu bikathrati sualim hii min al-umam hakuna hii imezidi hakuna hii kwenye sahihi muslim kwa hivyo utaipiga mstari hii kilma min al-umam haiko kwenye sahihi muslim hii ni teleza ya mwenye kitabu rahimahullah inma halaka man kana qablakum bikathrati sualihim kwa masuala yao mengi uliza hili kiuliza hili eh واختلافهم على انبيائهم na khilafu zao nyingi kwa kutalifiana na, na mitumi yao kwa hivyo haya mambo mawili ndio yaloangamiza waliotangulia jambo la kwanza bikathratu sualihim ay suala i'tiraf wa sio kila suala haifai kuuliza suala ambayo kwamba haifai kumuuliza mwalimu ni suala ya i'tiraf kupinga wauliza kwa malengo yako atakumpinga yule mwalimu wako utakumuonesha kwamba hujui hii ni suala si mzuri au ni suala ya taftish taftish suala ya kuchakura chakura uchunguzi amma la yahtaj mimma la yahtaj swala yenyewe kura mambo ambayo hayahitajiwi mwenye hayatuhitaji sisi sasa wewe uanze kuyapakura pakura hizo ni suala zaitwa suala za taftish ambazo ni za upekuzi na upekuzi wenyewe hauhitajiki kama banu Israel Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia idhbahu baqara angekwenda sokoni wakanunua ng'ombe wakachinja oh malaunuha o ng'ombe mwenyewe wafanya kazi gani o iwalisha nini eh hizi suala zaitwa sualu taftish ambao haihitajiki ni uchunguzi ni upekuzi ambao hauhitajiki suala kama hizi ziliwaangamiza banu Israeli na nyinyi mtume atuambia msifanye mtakuja kuangamia kama wale واختلافهم على انبيائهم na khilafu zao nyingi kwa mitume yao mtume waambia hivi wao mkhalifu mtume akiwaambia hivi wao wakhalifu kwa hiyo mambo kama hayo muache ikhtilaf kwa khalifu mitume yenu mimi nishawaambia nendeni haji nendeni wa khalas hiyo ndo maana yake kwa hiyo akawafundisha adabu kwamba mtume akizungumza hairuhusiwi kuuliza masuala ya kumpinga pinga au kutakupa kura pakura mambo haitakani hayo kama suala hii mia kila mwaka ni mtume mwenyewe hajui kusema nendeni haji kila mwaka si ajua ajua sasa mwenyewe amesema nendeni haji akanyamazia hapo kwa hivyo haina haja uje ufanye upakuzi upakure pakure je ni kila mwaka je si kila mwaka hii ndo maana ya hadithi fa idha amartukum bi shay'in mimi nikiwaamrisha jambo lolote fa'tu minhu mastata'tum fanyeni kulingana na uweza wenu usijikalifishe zaidi ya uweza wako ha amri yoyote mtume aliyotuamrisha ifanye kulingana na istitaa yako kwa hivyo na amri ya haji anasema mtume fahujju atuambie hapa fahujju hii ni amri kwa hivyo tutafanya haji kulingana na uwezo wetu. Kama mimi uwezo wangu mara moja, nitakwenda mara moja. Mwenyewe nitakuongeza zaidi ya hapo nitakujitolea naruhusiwa. Hadha hu. Naam. Wa idha nahaitukum an shay'in na nikiwakataza jambo lolote msifanye fad'u liacheni hakusema mkiweza kwenye masala ya kuacha munkar mtume hakusema wacheni mkiweza Ah, kwa sababu kila mmoja aweza kuacha munkar kila mmoja aweza hii haitaki istitaa kwenye amri kwa sababu amri ni uzito ni mashaka ndo hapo tukaambiwa tuwe na istitaa sasa kama kwenda haji tumeambiwa liman istataa kwa sababu ni mashaka kwa hivyo amri yoyote huwa kuna mashaka mara nyingi kwenye nafsi lakini kuacha nafsi yapenda kuacha nafsi kwake rahisi ni kuacha kuliko kutenda na wewe jichunguze nafsi yako ukiambiwa jambo kufanya na usifanye zito zaidi utahisi lile kwamba ufanye utahisi uzito kuliko kuacha kwa hivyo ndo akasema lile nilowakataza munkar wote nilowakataza fadauhu hakusema inistata'tum hakusema ati mkiweza wacheni msipoweza endeleeni hakusema hayo kwenye mambo ya maasi hayo alisema kwenye mambo ya taa kwa hivyo taa ndio uwezo ukipatikana utafanyika ama masala ya munkar kuacha moja kwa moja sharia haikufunga na uwezo ina maana mtu yuwaweza kuacha munkar akitaka aweza na akisema oh mimi siwezi mmelemewa ni mrongo ni mrongo sharia hivyo ndivyo ilivyosema rawahu muslim hadithi amepokea hii ni imam مسلم رحمه الله هذا الحديث فيه فوائد اي حديثي imebeba baadhi ya fawaid منها أولا فايدة كwanza katika faida za hadith الحديث يدل على أن الحج فريضة حديثي inatufahamisha kwamba haji ni faradhi inna Allah ya ayuha nas qad farada Allahu alaykumul hajj kwa hivyo ina maana haji ni faradhi ala kulli muslimin kwa kila muislamu mustati'in mwenye istitaa mwenye uwezo fil umri katika maisha yake maratan wahida mara moja peke yake hiyo ndio ya wajibu waweza kuendelea miaka mingine shore yako hiyo ya kujitolea jitolee lakini ya faradhi ya uwajibu ni mara moja pekee una uwezo kwenda mara mbili na tatu hiyo ni sunna nafila si ya faradhi ya faradhi ni ile ya kwanza kwa hivyo na mtu akienda tu mara moja tosha ashatekeleza faradhi lakini mwenyewe ana hamu mara kwa mara kwenda haji kuzuru nyumba ya Allah bila shaka ni jambo zuri lakini si lazima lazima ni mara moja kwenye umri wake hiyo ni faida ya kwanza katika fawaid za hadith lakini ilipokuwa amri hii ni nzito ndio tukaambiwa liman istataa ilayhi sabila mpaka uwezo <clears throat> uwezo wa kipesa uwezo wa kiafya wa kiafya pia sio mgonjwa kitandani huyo hana uwezo atakuwa uwezo gani abebwe yani kuanzia huku la huyo hana uwezo wa kiafya basi si mustatii hana istitaa ya kiafya basi huyo hakuambiwa enda kahiji hata kama ana mali ni mfalme wa mfalme lakini hana istitaa ya mwili hakuambiwa watu wakalifishwa wamwangate kuanzia huku mpaka maka ha muacheni tu madamu ni mgonjwa kitandani ma inda istitaa ثانيا فائده ya pili وفيه kunao katika hadith mashru'iyatu sukut amma yukrahu anhu hadithi yatupa faida kwamba ni vizuri kunyamaza katika mambo yanayochukiza si lazima ujibu mtu ankuja ankuletea maswali ambayo mambo yenyewe ya kuchukiza hayapendezi wewe nyamaza ni vizuri kumnyamazia kama mtu amelifanyamaza hapo sakat mpaka alipoona huu mara ya tatu sasa ndo akamkemea kwa hivyo mtu amekuja amezungumza maneno sangine mtu aweza kuzungumza akakwambia maneno ya usafihi utamjibu ah muangalie tu uskutu amekwambia maneno ya kuchukiza kama matusi au amekuuliza masuala ambayo hayapaswi kuuliza ukakasirika basi vizuri pale asukut wewe mnyamazi yetu kwa sababu kunyamaza ni jibu bali ni jibu zuri kuliko kusema kunyamaza saa nyingine ni jibu zuri na ni munasib kuliko kumjibu kwa mdomo idhan mtu amekuja na usafihi wake mtu amekuja na mambo haeleweki eleweki skut skut hicho kimya chako pia njibu zuri kwake na atasoma kama ana akili ataelewa iki kimya maana yake nini hadha ho kwa hivyo sharia haikwambii kila kitu kiambiwa jibu ha kuna mambo mengine hayajibiki hunyamaziwa tu mambo ambayo kwamba yataleta mafsada ukijibu itaharibu italeta chuki italeta fitan italeta mafsada mambo kama hayo hata kama umeulizwa vizuri we nyamaza nyamaza tu kwa sababu sio kila ulizwalo ujibu saa nyingine kuna mafsada hii ni kitu muhimu sana sisi tumekosa kwa sababu tunapenda kuongea utamsikia mtu hujibu kila ulizwalo linalofaa kujibiwa lisilofaa kujibiwa thumma baada dhalik maneno yake yaenezwe yalete fitna yalete balaa yalete mpasuko sababu nini hakupima mazungumzo haya yataka kimya au haya yataka kujibiwa ثالثا فائده تاتو الحديث وفيه النهي وفيه النهي عن سؤال اعتراض وتفتيش عما لا يحتاج إليه وفيه النهي حديثي ndani yake kuna katazo an sual i'tirad ya mtu kuuliza maswali ya kupinga pinga lile swala lake ataka kumpinga ule mwalimu au ule mtu anayemuuliza lengo ni kumpinga sio kwamba ataka kufaidisha ha au ataka kujuzwa jambo aambiwe hajui yuwauliza kusudi kupinga tu la la la suala kama hii haifai maana yaonesha inad wa taannut na hii tumekatazwa bila shaka au taftish ama yauliza suala ya kupekua pekua atakupekura jambo kuja niulize ni mchokore nichokore pekue maajuz hadha amma la yuhtaju ilay tena upekuzi wenyewe hauhitajiki ingelikuwa ni masala mtu muhalifu yohojiwa ukamhoji hivi ukamfanya mpaka aongee atapike hapo sawa kwa sababu upekuzi huo unahitajika kwenye kesi lakini mtu tu ukae kumpa kura pakura atakujua mambo ya ndani waanza kuuliza kuchokora chokora ili yule mtu akutapikie kuna nini majuz hadha hii ni kutakuta kujua aura za watu aibu za watu maisluh ikhwan haifai mambo kama haya tena mayohitaji ile haya ukimchokora mpaka akakwambia yale ya mambo yaliyoko na aibu zilizoko utapata faida gani faida gani utapata utamuumbua mwenzako umuone asikie haya wa ghairi dhalik ma yahitaji masala kama haya ni suala ambazo kwamba zimekemewa lakini suala za elimu za kufahamisha watu na kujuza watu bila shaka masuala kama hayo hayakukatazwa masuala yaliyobeba ilmu na faida hayakatazwi mtu aulize hata kama masuala 100 haina shida lakini masuala ya upekuzi ama kumpima mwalimu ama kutaka kumgonganisha mwalimu huyu na mwalimu huyu yani saa nyingine utaona maajabu sha mtu ajua mwalimu fulani amemuuliza akampa fatwa hivyo angoje tumpime na huyu ngoje tumsikize na utajibu vipi tumsikize na huyu a'udhu billah ايش تستفيد من هذا alafu gonganisha maneno ya shekhe huyu na shekhe yule na shekhe madha tastafid tapata faida gani wewe kama mtu wa muamini ni mwalimu wako ushamuuliza tosheka خلاص tosheka خلاص muntaha sio swala ile ile uipeleka kule ukihamisha huku ukihamisha kule ثم بعد ذلك وسمى هو ينجب ويفو هو ينجب ويفو ماذا تستفيد من هذا بلا شك مسألة كما هاي هيا جينجي رابعا فايدة ين وفيه النهي عن الاختلاف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يا يكتازا كخلفيانا أمر يمتم هيفاي يمتم ممري شهيفي تفسكي لكني لكيني آمين آه، أونا مين أونا نيني شيخ ma yajuz hadha mtume alayhi salam ashahukumu Allah subhanahu wa ta'ala ashahukumu jambo hakuna kuona tena utaona nini hiyo huwa sikuona huwa ni utongo sasa ona huitwa ni utongo si kuona kwa sababu hakuna hidayah isipokuwa ni hidayah ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikiwa ishathubutu hukumu ya mtume mahali la yajuz kutafuta hukumu ya mtu mwingine makosa خامسا فائده tano وفيه أن الاختلاف wa kathratu sual sababun lilhalak hadithi inaonyesha kwamba kukhtalifiana na mtu kuuliza uliza maswali mengi ya upinzani ni sababu za kuangamia kwa sababu mtume asema fa inna ma halaka man kana qablakum bikathrati suali idhan kuuliza maswali mengi ya upinzani ama ya, ya, ya taftish ya upakuzi na kukhtalifiana na amri za mtume hizi mambo mawili ni katika asbabul halak mwisho zitamfanya mtu aangamie kabisa kwa sababu ashazoea kukhalifu maagizo ya mtume alayhi salatu wasalam au kuuliza masala kama hayo niliyosema hizi sababu mbili ni tabia mbaya ndio maana tumekatazwa kwa sababu yapelekea mtu aangamie mwisho sadisan faida ya sita وفيه أن الاستطاعة shartun li jami'il ibadat hadithi yaonesha kwamba uwezo ni sharti ya kuwa wajibu wa ibada zote ibada haiwezi kuwa ni wajibu kwako mpaka uwe na uwezo nayo kama huna istitaa huna uwezo Allah hakukukalifisha labda ujikalifishe mwenyewe shore yako wengine hawajihurumii nafsi zao wallahi utashangaa ibada si wajibu kwako mpaka istitaa uende ujitekwe mzigo huwezi ya nini Allah subhanahu wa ta'ala hajakulazimisha amekukalifisha kulingana na istitaa yako kwa hivyo hakuna jambo lolote la sharia litakuwa ni wajibu kwako mpaka uwe na uweza nalo fa idha ajaza ukilemewa saqata alwujub lile jambo litakuwa si wajibu tena kwako ndio fuqaha wasema la wajiba ma'al ajz hakuna jambo la wajibu pamoja na ulemavu madamu ushalemewa huwezi fanya kulingana na istitaa yako fattaqullaha mastata'tum Allah sema hivi mcheni Mola wenu kulingana na uweza wenu usijitekwe mzigo mze, mkubwa zaidi yako Allah amekuhurumia eh ربنا لا تحملنا مما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا الى اخر الله كما قد فعلت nimekubali hilo kwamba nitawaondoshea ummati Muhammad uzito jambo kama huliwezi huna uwezo nao Allah amekukhafifishia amekwambia usifanye mpaka utakapokupata uwezo lidhalika hii hadithi mtume aliposema fa'tu minhu mastata'tum idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum fanyeni amri yangu kulingana na uwezo hii ina maana uwezo ni sharti ya kila jambo kama jambo huna uwezo Mola wako hajakukalifisha wewe mwenyewe ndio umejikalifisha shauri yako ngojea mpaka utakapopata uwezo utafanya hadha hulidhalika Allah subhanahu wa ta'ala amemruhusu mgonjwa asifunge ale kisha atakwenda kulipa siku zingine baada ya kipona hakupona mpaka kufa basi huyu hana chochote mbele ya Allah wala halipiwi saumu maana hakupata uwezo ameugua mpaka akafa huyu hadaiwi chochote hadaiwi saumu wala hadaiwi kibaba wala hadaiwi lolote maana hakupata uwezo wa kulipa sasa wewe jikite kwa mzigo wa kazi gani utamkuta mtu mgonjwa hawezi ana lazima afunge afunge afunge umuone kama maiti maskini ukiuliza tu nini ah ni, ni mgonjwa anamfunga Allah akbar Allah akbar afuturu umuone kama gogo ametanuka hana tarawehe hana chochote kwa sababu wewe mwenyewe umejitakia mazito Allah subhanahu wa ta'ala akwambia futuru ukimaliza fa'iddatun min ayamin ukhra ramadhani ikitoka umepata uwezo ndio utalipa ramadhani imetoka huna uwezo pia hulipi kama ni mtu wa fidia tutamwambia atoe fidia la ni mgonjwa ugonjwa wake umeendelea baada ramadhani mpaka kufa kwake huyu hana lolote halipiwi saumu halipiwi fidia halipi chochote kwa sababu hakupata uwezo na hii nukta muhimu sana maana utakuta wengine hususan kina mama wanajikalifisha mizigo wao wenyewe مع الأسف الشديد ثم بعد ذلك wasema oh kadha baada dhalika mtu augua iwe sababu ya kupata maradhi makubwa pengine azimie wal billah la la usijikalifishe la wajiba مع العاجز سابعا فائده سابع وفيه أن ترك المنهيات مستطاع وفيه أن ترك المنهيات hadithi ni dalili ya kuonesha kuacha munkar na kuacha mambo yaliyokatazwa mustata'un jambo hilo lawezekana kila muislamu aweza fala yujadu ahadun la yastati hakuna hata mtu mmoja ambaye hawezi kuacha munkar ha, hakuna kwa sababu sharia imekanusha hakuna mtu la yastati an yatruka almanhi an illa kibran isipokuwa kama mtu ana kiburi huyo haachi au infan au hana kibri lakini ana ukaidi ana ukaidi nitafanya abas ah, shauri yake au oh, mimi siwezi kuacha siwezi bwana kuacha huyo ni mkaidi au mwenye kibri eh najua lakini mimi sifanyi eh sasa tutakwambia sasa wewe una kibri ama ni mkaidi lakini kama ni tabia ya mwanadamu Allah amemuumba kwamba aweza kuwata jambo aliyokatazwa aweza bila istitaa haitakani istitaa ina maana basi istitaa iko kwa nguvu na mtu akisema mimi sina uwezo wa kuacha jambo la munkar ni mrongo kwa sababu Allah uwezo huo amekupa amekuthibitishia unao kwenye hadithi kama hii ya mtume alayhi salatu wasallam mtu amenasihia mathalan wacha wacha riba wacha ah mimi siwezi kuata kusema watu ngumu mrongo aweza hata kitu ah mimi siwezi kuata kusema watu eh uwezi kuacha kusema watu kwani umeumbwa vipi si kama binadamu wengine waweza kuacha lakini hutaki oh mimi siwezi kuata uraibu oh nikiata uraibu moja kwa moja nitaugua sijui nitaingia pressure sijui mishipa itakati urongo mtupu kadhibu Allah hata kama daktari amekwambia hivyo wallahi ni mrongo amekosea na ni mrongo umkweli ni mtume alayhisallam si yeye lidhalika hata daktari akikwambia unuraibu usiuwate kwa pamoja utakufa mwambie naacha wacha nife tutajua leo mkweli mola wangu ama mwewe <laughs> lazima tuwe na itikadi kama hizi jamaa kwani sisi totishwa tishwa na nini muislamu lazima akida yake iwe thabit sio kutikiswa tikiswa na taaluma taaluma zingine za kilimwengu maambari hadha lidhalika akikwambia hata kama mtabibu ah wewe huwezi kulingana ukiwata kwa ukiata kwa, kwa nguvu hiyo ukiwata mara moja hii sijui utaumwa na kichwa sijui uweza kupata mrongo hakuna chochote vata na biidhnillah Allah subhanahu wa ta'ala atakupa uwezo kwani kila kitu kiko mikononi mwake subhanahu wa ta'ala yeye ndo aliyokuambia uache ukiacha Allah atakuwezesha na hutokuwa na lolote biidhnillah taala kwa hivyo maana haitukum anhu fantahu riwaya nyingine sema hapa sema faidha na haitukum an shay'in fad'u wacheni na mukomeki bila kutaja uwezo hapa kwa sababu kila muislamu akona uwezo wa kuacha munkar akitaka mwenyewe lau kama hataki basi uweze kumlazimisha mtu jambo kwa nguvu lakini asiseme urongo kwamba hana uwezo uwezo anao aweza kuwata sigara ukitaka mtu aweza kuwata uraibu wowote aweza kuwata khamri bora atake tu bora mwenyewe atake wala kwenye sharia haruhusi kuacha polepole hakuna ati apimiwe kipimo kidogo kidogo ndo aache hakuna haya mambo ya kitaaluma ambazo ni batil sharia imekwambia wacha moja kwa moja alafu sasa umwa na kichwa ugua ndio utaumwa na kichwa utaugua kwa sababu ni athari ya ile maasi sasa mpaka usubiri utateseka kidogo lakini kisha utavuka ukishakuvuka ile mpaka siku mbili tatu utaona umestakir na ile munkar na ule ulevi umeuacha lakini ukisikia kuumwa kidogo oh mimi siwezi kuacha kwa nguvu warudi waongeza dozi kidogo ya kule ulevi kwamba naache mpunguze kidogo wewe hutoata wallahi hutoa lidhalika utakuta sisi katika yale manyumba ya kuachisha hawa raibu utastaajabishwa atapelekwa mtoto kule atafanywa kufanya kitoka nje vile vile kwa nini kwa sababu haambiwa ati wata polepole usiwate kwa nguvu kiata kwa nguvu utoweza wala hatoata amepunguziwa kipimo akitoka kule kwenye ile nyumba ya kutibiwa akija nje ataendelea na kile kipimo kidogo kisha ataongeza kwa hivyo ukikhalifu amri ya mtume sallallahu bila shaka utapata matatizo na hii ndio ukweli eh, hii masala naam حديث نوفاتا حديث يا شرين ناني أسمى رحمه الله المنذري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسمى عبد الله بن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة متومي صلى الله عليه وسلم aliwaekea ويكي ميقات يكحرمي حجنا عمر وتوى مدينة aliwaekea miqati yao ni dhulhulaifa miqat ni sehemu ambazo fulani mtume alizitaja yoyote mwenye kutaka haji na umra ni lazima ahirimie kwenye sehemu hizo na kila upande wa ardh aliwekea sehemu yao na wale wengine ambao hakuwekea sehemu zao amesema yoyote mwenye kupitia miqati moja katika hizi afate hadha hu sasa watu wa Madina akawaekea wahirimie mahali panapoitwa Dhulhulaifa pajulikana mpaka leo maujud ila al'an Madina iko nje ya Madina maili kadhaa hiyo sehemu paitwa Dhal Hulaifa sahihi kuna na msikiti sehemu hiyo ni sunna ukifika kutoka Madina ufike hapo ni wajib uhirimie kama ni haji ama ni umra lazima ufai kutoka mpaka uhirimie hapo uingie uhirimie na ni sunna si lazima ni sunna kusali rak'atayn au kama umehudhuria hapo swala ya faradhi ya swaliwa ukisha kuswali ile faradhi tu tosha si lazima kuswali sunna tena hiyo hiyo faradhi na sunna kabisa ni hiyo hiyo kwa hivyo si lazima kwenye miqat kusali rak'atain lakini ukipendelea ni vizuri kusali rak'atain sunnat al-ihram wali ahli sham watu kutoka sham miji ya sham ambao ni dimashq huko urdun filastin zote zinaitwa bilad asham wao wamewekewa sehemu inaitwa aljuhfa wakifika sehemu ya aljuhfa wao wafaa waende mpaka aljuhfa wahirimie alafu ndio waende na safari yao na hizi miqat aloziweka mtume sallam ni wajib ni lazima uhirimie haji au umra hapo ukivuka miqat bila kunuia ihram utadaiwa damu la budda utoe fidia ya damu kwa sababu umepita miqat hujahirimia umehirimia mbele ya miqat ukisha kuvuka miqat na umesahau kuhirimia kuhirimia wajaba alaika dam lazima utachinja mbuzi mmoja waganyie fukara wa haram na fidia ni lazima iliwe haram haifai kutolewa haram kwa hivyo lazima ichinjwe kule kule maka na iliwe kule kule maka naam <clears throat> wali ahli najd watu wa najd قسيم رياض كوميديا هكو أهل نجد ووانا حرمية حقا مياندika قرنا نمكوس الصحيح ني قرن المنازل إكو كوني مسلم قرن المنازل سيو قرنا أبا مؤلف أمي بتكيوا أمي بتكيوا من كتاب رحمه الله كويبو إيه، أتصحيش أندika قرن المنازل وتأنديك هابو جو قرن المنازل ولأهل نجد watu kutoka miji ya Najd wanahirimia qarna almanazil hiyo ni sehemu maarufu inaitwa qarna almanazil hapo ndo watahirimia haj au umra wali ahli alyaman na watu kutoka Yaman watu kutoka biladul Yaman na jirani jirani yao kila mji ukitajwa amaanisha na wale jirani zao wote wanaopitia Yaman kama sisi mathalan sisi mikati yetu ile tulengania mikati ya watu wa Yaman ya Lamlam manake ndio miqati iliyo karibu na sisi na Yaman ndio jirani yetu kwa hivyo mji wa Yaman na wote waliozunguka Yaman wote wanahirimia hapo hapo ya Lamlam utakuta kama sisi miji hapa kwetu Kenya sisi miqati yetu tunaofaa kuhirimia ni ya Lamlam ni ile ile miqati ya ahli Yaman na alhamdulillah siku hizi wenye ndege watuambia ikikurubia kwenye miqati atakwambia bado nusu saa bado dakika 20 utafika miqati jitayarishe ikifika miqat yule mwenye ndege anakwambia sasa tuangie miqat mwenye kuhirimia hirimia akisema hivyo kama umenuia haja ama umra ni lazima unuie kabisa uhirimie kabisa na uwe ushavaa ihram yako na uwe ushavaa ihram sio uhirimia na suruali na shati hiyo ni damu nyingine itabidi utoe tena damu kwa sababu umevaa nguo kwenye ihram ni uvae zile nguo nyeupe ukae kwenye ndege usubiri ikifika miqat tena yalla labbaik allahumma hajjan labbaik allahumma umra alafu taleta talbia allah labbaik allahumma kidogo thumma baada dhalik utakuwa ushahirimia kwa hivyo sisi na watu wa Yaman na miji ya huku kwetu tutahirimia ya lamlam ni sehemu inaitwa ya lamlam ولأهل العراق ذات عرق هي جملة يوتي iko kwenye sahihi muslim lakini haiko kwenye hadithi ya ibn Abbas muallif ameitia kwenye hadithi ya ibn Abbas lakini hii jumla iko kwenye hadithi Jabir iko kwenye muslim lakini hadithi ya Jabir si hadithi hii ya ibn Abbas kwa hiyo hadithi hii tunayosoma hakuna hii jumla wali ahli al-Iraq ذات عرق حديث جابر imekuja مهل أهل العراق ذات عرق لكن ni kweli ahli al-Iraq pia wamewekewa miqati yao ni ذات عرق ila tu jumla hii haiko kwenye hadithi ya Ibn Abbas iko kwenye hadithi ya Jabir ambayo iko kwenye sahihi Muslim kwa hivyo na utakuta mwenye kitabu ameitia kwenye ameitia bracket kwa sababu ni zaida imezidi haiko haipaswi kuwa kwenye hadithi hii hii jumla inapaswa kuwa kwenye hadithi ya Jabir fi sahihi Muslim lakini ni sahihi hata kama haiko hapa lakini ni sahihi watu wa Iraq na pembezoni mwa Iraq wote watahirimia sehemu inaitwa dhatu irq sasa baada mtume kutaja hizi sehemu ajua kuna miji mingi hajaitaja yeye mtume anajua sasa ndo akasema hii jumla mwisho akasema hunna lahunna hii miqat nilozitaja ni za hiyo miji nilowatajia hunna lahunna yani hizi miqat ni za hao watu wa hiyo miji nilowatajia wao kisha akasema waliman ata alaihinna na watakao kupitia yani walio karibu na hiyo miji ambao watapitia hapo basi miqati zao ni ya hao hao mijini kama sisi tuko karibu na Yaman idhan na sisi miqati yetu ya watu wa Yaman kwa hivyo mtume aliyemaliza hii kesi yote akasema hunna la hunna hizo miqati za hiyo miji niloitaja waliman ata alaihinna na wale waliopitia miji hiyo imma kwenye safari au wa majirani wakapitia miji hiyo watatumia miqati ya hiyo hiyo miji min ghairi ahlihin ambao wenyewe si watu wa hiyo sehemu kama sisi si watu wa Yaman lakini kwa nini tuahirimia miqati ya watu wa Yaman kwa sababu liman ata alaihin sisi tupitia hapo na ndio karibu na sisi hii ndio miqati iliyo karibu na sisi kwa hivyo na sisi tutahirimia pale wanapohirimia miqati ya ahli al-Yaman kisha akasema faman arada him makosa na kosa hili sila mwenye kitabu kosa hili ni za wale waandishi wenye kuandika zamani kulikuwa kuna watu waitwa nusakh ni mtu wa mwajiri niandikie hichi kitabu alafu amlipa huitwa nusakh sasa hawa mara nyingi wasema ulama wasema ulama ni watu wenye waajiriwa kuandika mikono yao wako sawa kuandika lakini saa nyingine ule wina uteleza wakakosea na hili kosa sila mwenye kitabu almundhir la hawa wenye kuandika badili andike mimman ameandika faman kwa hivyo hicho kilma shaman kifute iko kilma faman kiweke mstari alafu juu yake andika mimman andika mimman hiyo ndo sawa mimman arada alhajja walumra hizo miqat ni za wale watu waliokusudia waliotaka eh walionuia kuhiji na umra fama kana dunahunna fama kana dunahunna yani min jihati makkah wale ambao kwamba wako chini chini ya wale yani chini ya miqat wale ambao kwamba wako duna miqat yani hayo miqat haipiti kwao hawamo kwenye miqat famin ahlihi yani chini ya makkah famin ahlihi watahirimia pale waliopo ahli zao kuna miji mingine huwa iko chini ya miqat jirani lakini iko chini ya miqat wazi hawana miqat muayyan miqat ya watu fulani sasa miji kama ile ikiwa ni jirani ni pale kwa pale wazi kama Taif na Makka ahl Makka Taif eh watu wa Makka wako chini ya miqat hawana miqat maalum eh wameambiwa nini wahirimie min ahli wahirimie pale pale nyumbani kwao katika watu wao واضح وكذا فكذلك أهل مكة حتى فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها حتى watu مكة watahirimia pale pale ambao kwamba kwa miqat na hii sio amri ya kila mtu ni mtu mji wake uko karibu na miqat miqat ile pale mimi niko kwa hapa eh jirani kabisa wale si lazima waende paka kwenye miqat madamu mahujaji upitia pale aweze kuhirimia pale pale kafuatana nao ambaye lakini kuna masafa alafu mbele kuna miqat na mahujaji atapita hapo basi wajibu wake ni afuatane nao aende mpaka kwenye hiyo miqat iliyoko mbele yake kwa sababu iko masafa kidogo mbali ama jirani tu hapo kwa hapo wale watahirimia tu pale pale kwa mfano mimi niko hapa niko hapo kwa mfano miqat iko hapo chini kidogo eh iko hapo chini kidogo sote tuhesabia tu kama ahlul miqat hata kama tuko chini yake kidogo kwa hivyo wao watahirimia pale pale kwenye ahli yao na hii ni taisir kufanyiwa taisir hawa watu lidhalika wakaambia watu wa makka wao watahirimia ndani ya nyumba zao watahirimia tu ndani ya nyumba zao hata ahlu makka yuhilluna minha wale watu wa makka wanahirimia haji wanahirimia ihram kwenye manyumbani kwao kwa watu wao lakini hapa bishart watu wa makka wameruhusiwa kuhirimia ihramu ya haji peke yake majumbani mwao sio umra umra ni lazima watoke wende tan'im kwa hiyo wewe kama waishi maka ni mukim makkah umeherimia haji haina shida herimia kwako nyumbani la shikana lakini kama wataka kufanya umra na wewe waishi makkah ni lazima utoke kwenye hil ungie kwenye uhalali kwanza na uhalali wa karibu ni tan'im kwa sababu mtume hivi ndivyo alivyomwamrisha Aisha radhiallahu anha aende tan'im na alikuwa ndani ya maka kwa hivyo ina maana ruhusa ya kuhirimia ndani ya maka ni imetolewa kwenye masala ya haji peke yake ama ukitaka kwenda umra ni lazima uende tan'im uhirimia alafu ndo ingie maka ufanye umra wazi kwa hivyo ahlu makka yuhilluna minha yani alhajj fakat wanahirimia haji peke yao ama umra ahlu makka ni lazima watoke waende tan'im wahirimie umra alafu ndo waingie makka wafanye umra kwa hivyo hii hadithi yaonesha mawaqitul hajj miqati ya haji na haji ina miqati aina mbili ina miqati ya zaman time wakati ina miqati ya makan sehemu miqati ya zaman waanzia lailatul eid siku ile ramadhani ya mwisho jua kuzama ambao ni usiku wa idi usiku huo huo wa idi waweza kunuia haji kabisa kama wataka hapo ndipo waanzia kunuia haji hii inaitwa miqat zamani zama za haji zimefika haji yaingia wakati gani mwanzo wa haji ukitakuhirimia inaanzia ule lailatul eid usiku wa tarehe moja shawwal tayari waweza kunuia haji ukasafiri ukaenda maka ukafanya tamattu kisha kisha ukafurimia haji baadaye tarehe nane ikifika dhulhijja kwa hivyo kuanzia tarehe usiku wa shawwal wa tarehe moja ambao ni lailatul eid hapo ni wakati wa haji mpaka tarehe nane dhulhijja zote miezi hiyo za kuhirimia haji hii inaitwa miqat zamani alafu kuna na miqat makani ambapo sehemu lazima upite uhirimie nazo ndo hizi tulizozitaja leo hizi zaitwa miqat makani ahlul madina wamewekewa dhul hulaifa na ahlu najd wakaekewa qarnul manazil na ahlu sham wakaekewa aljuhfa na ahlu iraq wakaekewa dhatu irq alafu na wale ambao kwamba hawakuwekewa miqat kila mmoja atahirimia miqat ambayo iko kwenye barabara yake ya safari na yule ambaye ni jirani yuko hapa miqat iko hapo si lazima aende ahirimie pale pale kwake nyumbani haina shida isipokuwa watu wa maka wakati wa umra walazima watoke waende tan'im hiyo ndio khulasa hii masala ya hadith fihi fawaid الفائدة الأولى فائدة كwanza حديث الحديث أو في الحديث بيان للميقات حديث مبينيشا للمواقيت ميقات وأهلها نابينيشا وتوينيوين كناناني وذكر اسم كل ميقات نيمتاج يجينا لكل ميقات نوالي وتواك يا لملم يا أهل اليمن الجحفة يا أهل الشام ذات عرق يا أهل العراق نا ذو الحليفة أهل المدينة كل ميقات kila miqati na واتو wake وميقاتي watu حديثي imetaja kila sehemu na mikate na hizi sehemu sio masala ijtihad mtu asema ame ah, naona la ni lazima kama watoka sehemu hiyo uhirimie mahali hapo hapo alipopotaja mtume ukikhalifu ukienda kwingine utadaiwa damu fidia kwa sababu kuvuka miqati yako bila kuhirimia thanian katika fawaid za hadith wafihi annahu yajibu al-ihram min al-miqat hadithi yaonyesha ni wajib kuhirimia haji ama umra ipatikane ihram kwenye miqat kwa hivyo hufai kuhirimia kabla ya kufika miqat hufai wala hufai kuhirimia baada ushaivuka ushamaliza miqat kwa hivyo itakana watu uhirimie katikati ya miqat ukiingia tu miqat ndio uanze kuhirimia au katikati yake au mwisho wake ukivuka mpaka wa miqat bila ihram utadaiwa damu kwa sababu umewata wajib katika wajibat alhajj na mtu akiwata wajib katika wajibat alhajj utoa fidia ya damu ambaye ni mbuzi mmoja kwa hivyo lazima watu wahirimie kwenye miqat thalithan faida ya tatu وفيه أن من أراد النسك ومر بإحدى المواقيت التي ذكر يحرم منها حديث يونيش قنبا yoyote anayetaka kuabudu ibada ya haji ya umra alafu barabarani akapishana na miqati iliyo karibu na yeye basi wajib al-ihramu minha itabidi ahirimie hapo itabidi ahirimie haji yake au umra yake kwenye hiyo miqati aliyopishana nayo sema mimi ah, miqati nitaka miqati ya kule la la la ile ya kwanza unayopishana nayo ndio utakao kuhirimia kwa sababu mtume anasema waliman ata alaihinna min ghairi ahlihin na wewe si katika ahli ya ile miqat kwa hivyo umepishana nayo itabidi uhirimie kwenye miqati hiyo wala usitoke ukangojea nyingine si sawa utakuta mtu atoka Iraq atoka Najd mathalan atoka Riyadh akwambia ah mimi nitakwenda kuhirimia miqati ya watu wa Madina sitaki hii karmanaz la la la juz hadha madamu nia yako wewe watoka huko uendao kufanya umra ama haji hirimia kwenye miqati yenu ukipita pale hirimia ثم بعد ذلك عند لين سفر يأكل بكا مك لو توكي رياض ورود مدينة ونجي ذو الحليف وحرمية لفند مك إيش كلام هذا هذا ما ينبغي انكو خليف أمر يمتومي عليه الصلاة والسلام رابعا فإذا نجينا أن وفيه أن الإحرام يجب على من ذهب إلى مكة مريدا للحج والعمرة فقط كنويا يا إحرام ni lazima kwa yule alokusudia ibada ya haji na umra ukiwa wewe umekusudia kwenda haji umra basi wewe itakulazimu ihram kwenye miqat ambaye wenda maka kwa kutembea matembezi tu mistaki umra staki haji naenda kutembea maka narudi huyu haambiwa ti lazima uhirimie lazima upite miqat ha kwa sababu hajanuia ibada yeye huenda kutembelea tu msikiti kukaa na kutoka kimatembezi eh huyo anayekwenda kimatembezi si lazima tumlazimishe ati apitie miqati kwa nguvu na ahirimi la kwa sababu hataki ibada ya haji wala ibada ya umra kwa sababu mtume sallallahu asema mimman arada alhajja wal umra kuhirimia kwenye miqati ni wajib kwa yule aliyekusudia haji na umra hasa kama mtu asema mimi naenda kwa utalii au naenda kupumzika maka tu kutembeana nipumzike niangalie jamaa zangu nirudi huyo hatumwambii lazima uhirimie lazima uende umra shauri yake madamu hakunuia ibada hatumlazimishi apitie miqat kwa nguvu mwisho faida ya mwisho hadith ya tano وفيه أن من كان دون الميقات فإنه يحرم من مكانه ambaye kwamba yuko jirani na miqati kidogo huyu mtu atahirimia tu pale pale alipo si lazima aende hata ahlu makka min makka mpaka watu wa makka watahirimia pale pale makka watu wa makka kwa sababu makka eh mtume sallallahu amewakafifishia wao amewakafifishia wao wasitoke makka tuende kule kwingine kutafuta miqat maana makka ziko mbali pia miqat wazi ahli aqrabuha nafikiri ni ni ahli riyadh na iko mbali sana dhalika wale ambao kwamba wako dunaha pembezoni mwa miqat hukumu zao wanazingatiwa kama miqat tu watahirimia pale pale kwao lakini ambao mikati yake iko mbali masafa au itapishana na barabarani huyu tamlazimu aende paka huko isipokuwa watu wa maka hasa wao wamekhafifishiwa wao watahirimia ndani ya manyumba manyumbani mwao pale pale maka nyumbani atahirimia lidhalika utakuta mtu akienda tamattu atahirimia umra akitoka hapa atahirimia umra aende umra alafu atahallal angoje tarehe 8 dhulhijja hirimia haji ikifika tarehe 8 dhulhijja atahirimia haji akiwa ndani ya makkah si lazima aende tan'im ah, ah. wazi hino inavyo kwa sababu watu wa makkah wamehafifishiwa hilo isipokuwa akitaka umra sasa tutamwambia toka nenda tan'im uhirimia alafu ndio ingie ufanye lakini kama tayari ni mutamatti atakuwa shafanya umra anahitaji tu haji atahirimia haji akiwa nyumbani kwake pale eh, hotelini kwake ataoga atamaliza kuoga siku ile tarehe 8 Dhulhijja ikifika ataoga ajitayarishe eh akate kucha akate nywele anaambiwa akate thumma baada dhalik atahirimia pale pale labbaik allahumma hajjan sababu tamattu sio sasa atakuwa bado haji atahirimia haji ataenda talbia atachukua mizigo yake huyo atalekea mina hatumwambii nenda tan'im la kwa sababu yeye yuhirimia haji na haji maka mtu wa maka ameambiwa hirimie pale pale ama angalikuwa ni mtu mu'tamir ataka umra hapo tungemlazimisha sasa aende tan'im ndio أفاني عمرة نعم هذه بعض المسائل زي اليوك كوني هذي حديث مبيلي سأسني مسألة بيوع ثم لذا قوس أركان الإسلام تلصوم الصلاة الصوم الحج الصلاة نا الزكاة نا الصوم نا الحج شما نيزا حديث زوتك وصو مسألة نقوصو زكي اسلام sasa hadithi zinaofuata kuanzia hadithi ya 29 na hadithi ya 30 na hadithi ya 31 zote hizi hadithi zinazungumzia masala ya muamalat mambo ya bay' na mambo ya riba takuja kuona kikao kinachokuja insha Allah taala kwa leo tukome na hizi hadithi mbili نكتفي بهذا القدر